Ho diuen les xifres i ho constaten les dones a peu de carrer. Són elles les que suporten les pitjors conseqüències de la crisi per diversos motius per exemple, perquè ja en temps de prosperitat ni, en el, ni el mercat laboral ni la societat eren igualitaris. I segon, perquè la crisi castiga els que estan en situació més precària. I a més a més, les retallades impacten de ple en sectors en què, per diferents motius, les dones reben la penalització, precarització del mercat laboral, retallada de polítiques socials, dependència, etc. No hem estat mai iguals excepte ara. El que no han aconseguit les lluites feministes ni les ambicions personals de moltes ho ha aconseguit la crisi. Homes i dones iguals, expenses d'un mercat laboral enfonsat. Matís amb ironia una dona de Barcelona. Segons l'Eurobaròmetre publicat dimecres passat, un 37% dels espanyols creuen que la crisi ha agreujat les desigualtats salarials entre els sexes i un 36% que dificulta la conciliació de la vida personal i professional, una reivindicació que, símptoma de la desigualtat, sembla que únicament els preocupi a elles. Les xifres canten. A Espanya les dones guanyen guanyaran 5.774 euros menys que els homes per portar a terme una feina pel mateix valor. No ho, de, no ho diuen elles i l'Institut Nacional d'Estadística. Però la indignació de les dones no ve donada solament per una qüestió quantitativa, això també, sinó per tot el que aquesta diferència comporta. Quina consideració es té de la dona en el mercat laboral? L'atur, com a màxim, pot perjudicar a tots dos de la mateixa manera. Rebat Lluís Serra, un oient de Barcelona. És cert, però és una, no és una casualitat que Espanya encapçali la taxa de desocupació femenina a Europa. Em vaig quedar sense feina a final del 2010, als 61 anys, explica Gemma Gil. El meu cap em va comentar que si jo hagués estat un home no m'hauria despatxat perquè, i cito textualment, era una putada, però que una dona, i a més sola com jo, ja em buscaria la vida fins a arribar a la jubilació. Quina diferència hi ha entre un home a l'atur i una dona a l'atur? Des del punt de vista masculí, el fet que un home perdi la feina és un problema. No obstant, sembla socialment acceptat que la dona en aquesta situació recuperi el rol domèstic i recaigui sobre ella encara més el pes de l'atenció de la família.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 Música I comencem parlant del Sant Andreu, perquè aquesta és la notícia que es va generar ahir al vespre, i és que el Sant Andreu va guanyar per 2 a 0 davant del Tenerife B. La final de la Copa de Federació és una mica més a prop després de la victòria eh, contra el filial Tinerfeny en el partit de de semis. L'equip ha dominat els 90 minuts i Quim Araujo i Marc Mas han signat els dos gols que seran de defensar d'aquí a 15 dies a Tenerife. Cinquè partit d'anada de la Copa al Sala i cinquena victòria per encarar la tornada. Avui, igual que la primera fase, contra la Pobla, un triomf per 2 a 0 que podia haver estat més ampli amb un pèl més d'encert. El factor més positiu, sens dubte, no havia encaixat cap gol, un aspecte que pot ser clau de cara al partit a Tenerife. A tot això, qui ha estat a punt d'obrir el marcador només ha començat el partit ha estat l'equip visitant. Tot i que el Sant Andreu ha començat atacant tot just en el minut 3, Nano es plantava davant d'un Morales que ha resolt de manera excel·lent l'1 contra 1 amb el davanter canari. Superant l'ensurt, el Sant Andreu ha començat a tocar i a crear perill a la porteria solar. Quim Araujo ha tingut la primera, la primera clara al minut 8, però la seva rematada des de molt a prop l'ha tret el porter Àngel no ha perdonat el Mago a la segona, tot just 6 minuts més tard. Aitor posava una falta lateral a l'àrea i Kim amb el cap l'enviava lluny de l'abast d'Àngel. Era l'1-0 i el setè gol del Pichichi d'aquesta Copa Federació. El protagonisme ha passat llavors a les botes de Marc Mas, que ha passat pel mateix procés que el Mago. La seva primera rematada, després de marxar per velocitat, l'ha tret el porter Tinerfeny, però no la segona, quan ha enviat al fons de la xarxa una centrada de Josu des de la banda dreta. Amb el resultat desfavorable pels seus interessos, el tècnic visitant ha fet el primer canvi tot just en el minut 24, un fet molt poc habitual. L'equip canari s'ha consolidat més al darrere amb l'entrada de Papacone i la perillositat de les arribades andreuenques s'ha reduït. Marc Mas ha tingut l'opció de fer el tercer abans del descans, però la seva rematada trepitjant l'àrea l'aturava un encertat àngel. A la segona part, el Tenerife B ha intentat tenir una mica més la pilota que la primera meitat. Tot i això, els insulars no han trobat profunditat i l'ocasió més perillosa ha estat un xut llunyà de Cristo, que ha sortit a prop del pal de la porteria de Morales. El Sant Andreu ha continuat buscant el tercer i prop ha estat de trobar-ho. Xavi Jiménez, eh, de centrada de Josu i Marc Mas a la mitja volta, ho han provat sense sort. Minuts més tard han arribat les jugades més perilloses. L'entrada de Xavi Boniquet ha donat molt dinamisme a l'atac andreuenc, que amb dues rematades de cap ha tingut les ocasions més clares. Primer, Quim Araujo una mica massa creuat i uns minuts després Borja ha estavellat la pilota al parc al rematar d'un córner. Finalment el marcador no s'ha tornat a moure i el 2 a 0 serà la renda amb la que l'equip viatjarà a Tenerife per jugar la tornada. Atenció, propera semifinal a eh, Tenerife Sant Andreu el proper 21 de març a través d'aquests micròfons, a través de Ràdio Trinitat Vella. Per tant, el resultat final, Unió Esportiva Sant Andreu 2, Tenerife B 0. I ara parlem del barri de la Trinitat Vella perquè vol més projectes socials. El Pla Integral de la Trinitat Vella sorgeix amb la idea de donar continuïtat als projectes socials engegats per la llei de barris i plantejar-ne de nous. Garantir la convivència veïnal, fomentar l'ocupació estable i de qualitat o promoure un barri saludable són alguns dels objectius previstos. Aquest projecte social, presentat al juliol i inclòs en el Pla d'actuació del districte per aquest mandat, encara s'ha de posar en marxa. Una quarantena de projectes socials, urbanístics i econòmics es van engegar a la Trinitat Vella els darrers 6 anys gràcies a la llei de barris, però encara queda feina a fer, sobretot en l'àmbit social. El projecte integral de la Trinitat Vella, presentat al juliol per l'Ajuntament, dona continuïtat als programes socials de la llei de barris i en crea de nous, per tal de cohesionar i millorar la imatge de la zona. L'incivisme, l'absentisme escolar o la delinqüència són algunes de les problemàtiques incloses en el pla, un pla obert a les inquietuds dels veïns i partits polítics que, a hores d'ara, encara no s'ha acabat de perfilar. A l'octubre, l'Associació de Veïns de la Trinitat Vella ja va suggerir al districte algunes propostes. L'entitat demana la creació d'una taula de treball exclusiva per promoure aquest projecte. El districte diu que encara s'hi han d'incorporar més aportacions veïnals. Quan acabi el procés participatiu, el document es presentarà al plenari. Doncs ara parlem del regidor Raimon Blasi perquè ahir va ser present a la commemoració del Dia Internacional de les Dones a Sant Andreu, però avui el regidor Raimon Blasi assisteix a la presentació de la primera ruta gastronòmica del Gremi de Bacallaners. Avui el regidor de Comerç, Consum i Mercats i regidor de Sant Andreu, el senyor Raimon Blasi, assistirà a la presentació de la primera ruta gastronòmica organitzada pel Gremi de Bacallaners de Catalunya. L'activitat es farà fins al proper 13 de març i consisteix en un recorregut pels restaurants i bacallaneries en la ciutat, on es podran degustar diferents menús elaborats amb receptes del callar. Tots els plats dels diferents menús seran amb bacallà de qualitat, és a dir, curat de la manera tradicional i a preus ajustats per l'ocasió. Durant l'acte, el cuiner Quim Marquès, del Suquet de l'Almirall, farà un show cooking i, ho, i hi haurà degustació de diferents plats, per exemple, tartar de bacallà, sopa de bacallà i bacallà confitat. La presentació, que tindrà lloc a l'antiga fàbrica d'AM, comptarà amb la participació dels vicepresidents del gremi, Emilio Parelló i Joan Portet. Doncs ja ho sabeu, si us agrada el bacallà, seguiu el regidor Raimon Blasi. I ara entrem ja directament en plana cultural perquè avui el Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu us ofereix Lluna Gitana. El Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, al carrer Arquímedes número 30, us ofereix l'espectacle de dansa-teatre Lluna Gitana, basat en textos de la poetesa Maria Mercè Marçal, a càrrec de Zigarà, Associació de Dones per la Recuperació de Danses de la Mediterrània, Poesia i Música. L'obra començarà avui a les 8 del vespre i el que vol és connectar la dona moderna i tradicional que existeix en cadascuna de nosaltres i trencar amb el ritme de vida que la societat ens imposa, recordant l'alegria de viure, de somiar i de sentir-nos lliures. I també hi ha una altra activitat relacionada amb la cultura. Ara parlem de l'actriu Carme Abril, que conversa amb Cesc Gelabert al Sant Andreu Teatre. Al Sant Andreu Teatre, el Sant us ofereix avui a les 7 de la tarda una conversa molt especial, amb motiu de l'espectacle yes, Cesc Gelabert, versió original, més, que arriba al SAT, a l'espai d'en SAT, l'actriu Carme Abril, veïna de Sant Andreu, conversa amb el carismàtic coreògraf i ballarí. També dir-vos que la conversa es realitzarà a la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra a la sala Omega, on és el taller de músics a la tercera planta. L'entrada és totalment gratuïta. I ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació. És cosa complicada, complicitats és el que ens cal buscar. Fer de la causa la mà de més preuada, i el crit i el cant, prendre'ls com a companys. Si el que és senzill diuen que no és possible, possiblement ens estan enganyant. Així doncs fem de les burles fones i dels enganys fogueres per Sant Joan. Si el que és senzill és la millor manera, de desvetllar aquells que estan adormits. Compartirem tots la vella prèvia d'aquell matí que avançarà a les nits.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 I ens ho explica la Susana. Exacte. Ahir a les 6 de la tarda va tenir lloc al Centre Cultural Can Fabra i al, la, taller de músics, a la tercera planta d'aquest centre cultural, a la, la, a la commemoració del Dia Internacional de les Dones a Sant Andreu. L'acte va començar amb la lectura del manifest a càrrec de la consellera de Neus Domingo, un manifest que portava per títol La força del talent, i a continuació va haver-hi dues actuacions musicals provenents de grups, de, de, taller, de grups musicals de taller de músics. El primer va ser l'actuació de les violilles i segon el quartet de jazz format de Rocío Seligrat Quartet. Després vam parlar amb una, les organitzadores d'aquest acte perquè ens expliquessin les seves impressions. En moments el que els toca patir a les dones amb el que hem girar i com a mínim trobar aquell punt d'igualtat que és el que es mereixen les persones, perquè sobretot el que hem d'aconseguir és parlar de persones. Aquest compromís amb les dones ha de ser una constant. Què seria la societat sense les dones? Però aquesta força del talent que lògicament ens aporteu i que hem de tenir ben present. En temps de crisi és imprescindible el talent, la força i el coratge de les dones. És en aquests moments de crisi global de l'economia de mercat quan ens cal reflexionar, quan ens cal repensar les noves maneres d'organització de les empreses i dels llocs de treball. De la crisi haurà de sorgir l'oportunitat de crear un model diferent de relacions de producció i de treball que sigui capaç de superar-la. En aquest nou model, les dones hem de poder aportar el nostre talent, la capacitat d'empatia, d'intel·ligència emocional, de flexibilitat, de treball en equip i de creació de xarxes. Les velles estructures piramidals de les empreses més pròpies dels temps de la primera industrialització, ja no ens serveixen. Hem d'obrir pas a nous models de gestió més horitzontals, on la participació, les idees de les dones i dels homes tinguin un pes i es valorin adequadament. Cal evitar a casa nostra la pèrdua d'aquest valuós talent femení que ara representa el 0,5 del PIB català. Les dones avui estan més preparades professionalment que mai. Representen el 54% del total de la població universitària i acaben els estudis obtenint la millor nota de mitjana. La societat no pot ignorar aquest fet i prescindir dels recursos humans de les dones, que són més de la meitat de la població. Les dones hem de promoure la corresponsabilitat. La corresponsabilitat és necessària perquè afavoreix el progrés, la innovació, l'autonomia, un temps propi i la igualtat. La igualtat s'ha d'aplicar també amb el salari, a igual feina, igual sou encara ara existeix una bretxa salarial del 16,9% que discrimina la dona. Les dones en situacions adverses no han sabut emprendre bones iniciatives, s'han sabut organitzar, han cercat els mitjans i han pogut crear cooperatives amb èxit. El guany a les cooperatives és doblement satisfactori perquè és personal i col·lectiu alhora. En resum, de la crisi, del trencament les dones hem de contribuir a crear una oportunitat per a, tot, a totes i tots. El nou model haurà de ser més un per força sostenible, respectuós amb el medi, igualitari i inclusiu. L'educació, la salut i el benestar de les persones han de ser una prioritat. Aquest model té futur, cal coratge i persistir. Thank you. acabat eh, l'acte commemoratiu aquí al taller de músics, al Centre Cultural de Can Fabra, i estem en dues de les tècniques del districte i eh, responsables d'aquest acte i integrants del Consell de Dones, la Pilar Lleonard i l'Eugènia Fernández. Hola, bona tarda, moltes felicitats pel vostre acte. Moltes gràcies. gràcies. <laughs> Estem contentes, oi, Eugènia? Sí, molt contentes de com ha anat, perquè a les dones els ha agradat força i a més hem fet que participés l'Escola Superior de Música, que estem a Can Fabra però a l'aula, com es diu? A Omega Morente, del taller de músics. Primer més que res, eh, com vau, se us ho va ocórrer que celebrar el Dia de les Dones amb un recital de dos grups de musicals, un de folk i un altre de jazz. Doncs eh, primer eh, havíem pensat de, de programar les violiles, l'espectacle de folk. I llavors, més endavant, ens vam reunir amb la Lucía, que és la responsable del taller de músics, i ella ens va parlar eh, que també volia participar de la festa i que podia oferir un grup. Eh, van passar els dies i llavors ens va oferir a, eh, el grup de Rocío Saligret Quartet, que són els que han actuat avui, ho han fet molt bé. I nosaltres el que pensem és que un dia com avui és un dia de festa, que hem de reivindicar coses i per això ha estat el manifest, però també és un dia de música no? i d'alegria i una mica la idea és d'aquesta. Aleshores també ha participat Maria, que és del Piat, que justament eh, Maria està fincada a la Trinitat Vella. Eh? I aleshores sempre treballem molt en grup, no? perquè intentem reunir totes les visions. Uh mhm. -huh no? per fer-ho més enriquidor. Sí. sí, perquè Maria avui s'acomiada. Sí. <laughs> tasca, explica una miqueta quina tasca has portat fins ara i que passaràs a les coses a fer la mateixa tasca, suposo. La mateixa en un altre districte, sí. Exacte. Jo sóc la tècnica del punt d'informació i atenció a les dones, que, que ens dediquem a donar acompanyament i assessorament a les dones del districte per tot allò que necessitin. Llavors eh, podem oferir assessorament jurídic, acompanyament psicològic, sobretot eh, oferim un espai on no, les, no, no, no jutgem a ningú i escoltem i intentem fer una mica de mirall perquè les dones puguin veure aquelles coses bones que tenen, que són moltíssimes, que moltes vegades no sabem com veure'ns sense necessitar els ulls de l'altre. No? Intentem fer aquest pas de, de comunicació amb una mateixa. La crisi provoca que tinguem menys drets, que estem perdent la igualtat? No, la, la crisi no, no provoca que estem perdent els drets de la igualtat. La crisi provoca que anem enrere amb drets laborals, amb condicions de treball, amb condicions de benestar. Eh, pel que fa a l'educació, pel que fa a la salut, no s'inverteix el que caldria, no tenim els mitjans que calen i aleshores eh, les dones i la població en general se'n ressenteix però nosaltres pensem que aquesta crisi econòmica ha de fer com un punt de trencada i començar un sistema nou en què les relacions eh, en el món del treball siguin diferents, que no siguin tan verticals com és en el món de la indústria del segle XIX, sinó més horitzontals, més de col·laborar, més solidàries i que existeixi de veritat una corresponsabilitat, perquè no hi ha corresponsabilitat sense igualtat. Si la societat és jeràrquica, no podem parlar de corresponsabilitat. Llavors, doncs, per això hem parlat també de cooperatives, perquè en el moment en què s'està destruint tant de treball, doncs pensem que amb el talent de totes el podem unir i podem crear empreses cooperatives on la intel·ligència i el talent de totes es posa al servei d'una empresa comuna, que el guany és doble, és individual i col·lectiu alhora bueno, una mica amb la línia que deia la meva companya, nosaltres a nivell de districte hem començat a treballar el tema de coeducació a les escoles, perquè pensem que l'educació és la, la peça clau no? en tot aquest tema d'igualtat i treballat des dels nens i les nenes ja des de que són petits. I actualment ho estem fent amb adolescents, per exemple, el 8 de març també s'està celebrant amb els joves i, i la idea és començar a treballar amb etapes més de nens més, més petits, no? Mm. que seguir la línia de, de la coeducació que pensem que és la clau. No? La clau és, és l'eina per aconseguir un món més igualitari, sense tantes discriminacions eh, per raó de procedència, per raó d'orientació sexual, eh, per raó de totes les diferències. La coeducació és una aposta per la igualtat i contra les discriminacions, i és una aposta pels drets humans i per, per una societat no? lliure, autònoma i pacífica. Eh, ens espera un mes de març ple d'activitats, ple d'activitats amb, els, amb els butlletins que heu repartit. És més festiu, més reivindicatiu, s'intenta unir les, les, els dos objectius? he ah. intentat. Uh, a veure, els dos objectius. El 8 de març eh, sempre serà reivindicatiu i sempre serà una festa per les dones, a favor de la dona, dels drets de les dones, i serà una festa feminista eh, però també és una festa que eh, ha de ser lúdica. Les dones ens ho hem de passar bé. És el nostre dia i aleshores eh, per eh, lluitar contra, per exemple, per lluitar contra la violència masclista ja tenim el 25 de novembre. Per eh, parlar de la salut de les dones tenim un altre dia, que és el 28 de maig. Doncs aquest 8 de març eh, fem referència als nostres drets, a la nostra situació, reflexionem, però alhora eh, també ens ho volem passar bé. D'acord. I són activitats, eh, suposo que ja queda clar, no? obertes a, a homes, eh? i ens encanta que vinguin i que participin, perquè pensem que és la manera de fer xarxa i, i d'avançar. No? Mm. En aquest sentit no, no és allò, activitats només per dones, ni molt menys. Organitzades per dones, per persones, per tots.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 Molt bon dia. Hola, bon dia. Pues cuéntanos, hoy se realiza esta actividad aquí eh, para las mujeres de la Trinidad Bella, ¿no? Pues sí, se hace una fiesta como cada año, que empieza a las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche en el pabellón este de la, eh, la piscina. Sí. Sí, a partir de las 5 de la tarde ya podrán... Eh, sí, sí, sí, entonces habrá baile, habrá bocadillos, eh, bueno, unos pequeños picolabis. Muy bien. Ah, además, también eh, hace un tiempo que estamos hablando de, de la reforma del Parque de la Trinidad, ¿no? Sí, del Parque de la Trinidad el, aún no lo sabemos seguro, pero eh, lo, lo, más, mm. yo creo que es, que es muy factible, mucho. Uh -huh. Estamos muy... Doncs ara sembla que hem perdut la comunicació, intentarem resoldre-ho el més aviat possible. Uh, fem unes, un desca, un, un, una pausa i tornem. Ella s'ha posat Don tornem a la comunicación la Manoli. Muy buenos días. Hola, mira, sabes que voy, estoy en San Andreu y, mm. se me ha cortado. Claro, es que en, en Andreu no tienen las mismas comunicaciones que tenemos aquí en la Trinidad Bella. <laughs> claro. Aquí funcionamos pues, mejor. <laughs> Sí, pues mira, lo que te decía es, lo cogerán seguramente los, los que llevan la piscina, el Club Natación San Andreu, y van a poner tenis de una escuela de tenis, eh, van a poner de pádel, eh, muchas cosas para los niños, para escuelas, ¿sabes? Y para toda la persona que quiera ir allí, claro. Van a cambiar, van a poner un bar, van a hacer un, como una pequeña grada para que los padres estén allí viéndolos y van a cambiar los lavabos, o sea que van a, lo van a poner muy bien. Además tenemos eh, o sea, ¿sabemos sobre el plan integral de la Trinidad Bella alguna cosa? Pues mira, de momento eh, no mucha cosa, porque claro, ha empezado hace poco. otro día tuvimos otra reunión, entonces las asociaciones están aportando cosas y entonces pues falta pues decidir por una, ¿sabe? Entre todos, o lo que quiera, pero aún concreto, concreto no hay nada, la verdad. Y sobre el tema del asistente social, ¿cómo tenemos? Pues mira, ya está la publicidad puesta en el centro cívico, en la panadería también está puesto el cartel, eh, información, ¿sabes? En el en, el, en los avis esto que hay en la calle Madriguera. Sí. Ahí también, entonces, el día 14, día 15 y día 16. No, perdona. Perdona, me he equivocado. El Día del Padre, el día 19. Día 19 de marzo. 20 y 21 estará la asistencia social en el centro cívico. Por favor, rogamos a todas las personas, todas jóvenes, mayores, que necesiten algo, que no duden en ir al centro cívico de 11 a 1. De 11 a, 1. empieza el día 19, 20, 21. Entonces nosotros queremos hacer... Eh, la Asociación de Vecinos quiere, hemos pedido un, una estadística de las personas que van aquí al centro médico, que hay una asistenta, bueno, asistenta no es una persona puesta por ello, que no es asistenta social, que bueno, es la que le ayuda a arreglar los papeles y las cosas. hemos pedido la cantidad de personas que van allí a solicitar su algo de, la asistenta social y, luego, pues hemos, aquí en la iglesia también hemos pedido a ver cuánta gente van mm. y también pedido, por eso pedimos que vaya toda la gente, por favor, toda la gente que, que, pueda, tanto joven como mayor, todo que necesite algo o información sobre algo, que vaya del 19, 20, 21 aquí. Porque si hay un, luego hay bastante gente que, lo solicita, pues podemos eh, pedir que venga por lo menos un día a la semana pues sí, la verdad es que es una buena es una buena noticia y tenemos que claro. ya iremos diciendo desde aquí pues que el día 19, 20 y 21 de marzo Exacto, sí, de 11 a 1. De 11 a 1, de acuerdo. Entonces, cuanto más seamos, pues mejor, porque entonces podemos luchar para para que nos pongan aquí una. Pues sí. Pues, eh, Porque hay muchas personas mayores, como ya dije la otra vez, hay muchas personas mayores que la verdad no van, no van a buen pastor, o porque están sola o porque no piensan que, que, no van a hacer nada y si necesitan papel y todo eso, los pobres no pueden. total, que si está aquí en el barrio, pues yo creo que es más fácil todo. Pues sí, eh, haremos desde aquí la llamada el 19, 20 y 21 de marzo de 11 de la ¿Eh? mañana a 1. Sí, exacto, sí. De acuerdo. ¿Y si hay alguna información más a comentar? Pues bueno, no. Hoy viene hoy viene a las 5 de la tarde el eh, teniente alcalde Vives ah. de Hábitat Urbá Aquí que vamos a ir a lo de la cárcel porque igual esto está ya más cerca de lo que queremos, ¿sabes? Ah, esperemos que, sí que se solucione rápido. Pero no queremos decir nada porque aún no sabemos nada nosotros. De acuerdo. Pues también estaremos pendiente de, esta noticia a ver qué es lo que podemos decir en los próximos días. Vale. De acuerdo. Gracias. Pues Manuel, muchísimas gracias. A ti. Ah, Adiós. hasta otro momento. Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix és una petita pausa i entrarem... Farem una cosa, entrem directament amb, eh, amb esports perquè tenim eh, poca cosa a eh, comentar-vos, a part de, del que ja us hem comentat abans de que el Sant Andreu va guanyar per 2 a 0 ahir a, a aquesta semifinal de la Copa Federació i després obrirem àrea de servei amb, un, amb el nostre company en David Campillo que també està esperant aquí eh, que li donem pas.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 Molt bé, doncs tal com us dèiem fa un moment, anem ja ràpidament a conèixer com es presenta aquest cap de setmana esportivament parlant. Tenim amb nosaltres el Rubén Domènech, molt bon dia. Bon dia, com anem? Doncs explica'ns, ahir gran victòria del Sant Andreu davant del Tenerife, 2 a 0, això és el que fa esperar el, el virar que potser siguem a la final, no? De la ah, Això Federació. mateix, vull dir, és un bon resultat, sobretot perquè no vam rebre en contra, vull dir, no vam... Tenerife no va marcar, que això sempre és bo, uh -huh però bueno, hem de veure com fem la tornada, perquè aquestes tornades sempre acostumen a costar al Sant Andreu, eh? Les últimes dues tornades que hem fet, amb quarts i octaus, mm. el Sant Andreu una molt bona renda i en les dues hem patit. -huh. Vull dir que perquè és fàcil que tenir marqui dos gols a casa seva. I, i l'Edgar, que ahir no va aparèixer, però que esperem que a Tenerife sí que... Esperem que Tenerife sigui, si la cosa més enllà, cap a la final hi sigui, si tot ah, va bé. Sí, sí. Bueno, està molt ben encarrelada. de moment està molt ben encarrelada. Sí, home, només ha faltat un partit per saber si som a la final. O sigui que... Home, exacte. I a Tenerife li costarà, aviam. O sigui, el Barça... ja, ja li va costar aquí. Exacte. Imagina't... Eh. El Barça contra el Milan i el mateix resultat i el, i el Barça està cagadíssim. Vull dir que esperem que sigui el mateix, sí, sí. tu. <laughs> Molt bé. Doncs a veure què podem dir més. Coses fora de la Copa Federació, també hi ha la Lliga, en la que s'ha de centrar, uh mhm. -huh. perquè la setmana passada va perdre contra l'Huracán de València, que casa seva 2-0. I ara torna un altre valencià, també, aquest cap de setmana. Ara toca el Collà, exacte, però aquests ja venen aquí a casa, on el Sant Andreu a casa seva està molt fort, i és un partit molt important, perquè el Sant Andreu va 6 amb 46 punts, l'Alcollà va 5 amb 52. És una molt bona manera de retallar punts als de dalt, uh mhm. -huh. que sempre és bo. Això serà doncs. diumenge, partit diferent, diumenge a les 5 de la tarda. Diumenge ha canviat l'horari. Ha canviat l'horari, no? Serà diumenge a les 12, 12 serà diumenge a les 5. Això és important saber-ho. Molt bé. Doncs a les 5 de la tarda aquí a través d'aquests micròfons de Radio Trinitat Vell. Ah, això mateix. I aquest dia de la dona també parlarem de que el Sant Andreu femení va guanyar la setmana passada 2 a 1 contra l'Estartit, que aquesta setmana li toca un partit molt difícil que és contra el gimnàstic, que mm. va tercer amb 43 punts, el Sant Andreu va ter 37 punts i va cinquè. Uh mhm. -huh. Però bueno, això és pel que fa al futbol. I el waterpolo? Waterpolo. La setmana passada una derrota molt clara del waterpolo on va perdre 6 a 15 a casa seva contra el Terrassa. Uh mhm. -huh. I aquest dissabte toca aixecar l'ànim a jugar a les, 12, a les 2 i mitja, a, 3, a dos quarts de 3, contra el mhm. Mediterrani. Waterpolo, l'equip va Z amb 17 punts. Això serà demà demà a dos quarts de dotze. A, a dos quarts de dotze no, perdoneu, a, a dos, dos quarts, quarts de tres. De tres. A les dues segurament ja estarem aquí sintonitzant per la ràdio. O sigui que també tindrem waterpolo aquest cap de setmana. Sí, aquest cap de setmana ja sí, un no. altre cop, si tot va bé. Uh -huh. I el femení waterpolo no el trobarem perquè ja va jugar el partit i el va perdre 6 a 8 contra el Sabadell. Ja està. I Mala sort, <laughs> diguéssim. Vull dir. Bé, a vegades es guanya i a vegades es guanya. Ah, això mateix. <laughs> Molt bé, doncs moltíssimes gràcies Rubén Domènec i demà... Ara tenim tres cites. Uh, demà a dos quarts de tres el partit de waterpolo de les noies. De... Després el, dium... el diumenge a les 5 de la tarda hi haurà el partit de el Sant Andreu i, Am i amb l'Alcoiano. Això mateix. I després a les 8 del vespre paraules d'esport. Per, sempre paraules Per saber doncs, què és el que ha passat a, a tot el ventall esportiu aquí als mm, nostres Més barris. Més densament, ja. Molt bé, doncs Rubén, moltíssimes gràcies i esperem doncs, que sigui un bon cap de setmana per tots els equips andreuencs. Esperem-ho, gràcies. Sí, molt bé. Doncs ara farem una pausa i entrem ja directament en la nostra àrea de servei. Uh, fins ara. altres còctels a vessar, mirades que cremen tot estan bastat. Quan un cop el colze la fa reaccionar, un home del bus diu que vol baixar. Molt bé, doncs ja som aquí altra vegada i avui doncs obrim àrea de servei parlant de, del nostre barri, parlant del barri de la Trinitat Vella, perquè tenim amb nosaltres el David Campillo que ens presenta la lampisteria d'aquí de la Trinitat. Eh, hola, bon, bon dia Jordi. Molt bon dia. Eh, pues sí, la setmana passada us vam parlar, no, fa 15 dies, vam parlar del curs de gestors en economia solidària i avui qui ha vingut aquí és el, el Guillermo, uh -huh. que al mes de juliol van agafar el traspàs de la lampisteria d'aquí del barri, de la uh-huh. lampisteria de la Trinitat. La que està al carrer Mare de Dolor de 28. Exacte, està al carrer Mare de l'Ordre número 28 i bueno, van, obrir el juliol de 2012, ja fa, hem calculat, era uns 7, 8 mesos. Sí, unos 8 mesos més o menys. 7, 8 meses. Uh -huh. I, I res, doncs llavors és per parlar una miqueta de bueno, pues, la història d'un pues, emprenedor que amb el seu pare van emprendre aquest negoci uh -huh. i han agafat un negoci que ja feia molts anys que estava implantat aquí, no? Guillermo, que hace 40 anys que existe. Sí, ya hacía aproximadamente 40 anys que l'anterior dueño ja... ya estaba aquí en el barrio. que ya, funcionaba y ya tenía... Ha funcionado y ha funcionado muy bien, la verdad, y por eso nosotros lo cogimos con muchas ganas. Claro, porque, porque, ya tenía una clientela y eso, pues claro, supongo que es un poco ya continuar la, la esta pues esto, no? La dinàmica ver, de la És, és, és, la sort que han, és la sort que han tingut, no? perquè és el problema que tens moltes vegades quan obres un negoci, que és trobar la clientela i que vingui la clientela. No? el fet d'obrir un negoci o de posar una tenda online i pensar que simplement perquè està obert o perquè ho tens penjat a internet vindrà tothom, no es la realidad. no? Llavors ells han tingut aquesta sort. Llavors a mi m'agradaria que el Guillermo ens expliqués una miqueta com va ser el, el, el procés de, mhm. no? Des que tuvisteis la idea, ¿no? O desde que os avisaron que esa mm. lampistería estaba en traspaso, ¿no? ¿Cómo conseguisteis la financiación? ¿Cómo fue con el propietario? ¿Cómo os organizasteis un poquito? Bueno, pues... Eh, para empezar, la, idea <laughs> fue de mi padre, claro, porque se dirigió, buscaba un lampista él. Mm. Y para un arreglo que le tocaba, bueno, un piso que le tocaba al propietario, que tenía que buscar un, lampista y tal. Fue a la lampistería, a la tienda, y el antiguo dueño resulta que la estaba traspasando. Se lo comentó a mi padre, se ve que se conocían y tal, y, bueno, mi padre en ese mismo momento se interesó. <laughs> O sea, dijo, ah. me interesa, me interesa, me interesa. Muy bien. Y bueno, nos pusimos en, a, averiguar, a intentar eh, conseguir el dinero y tal. Y, <laughs> encontramos a David, el Trinillova. y pues nos ayudaron muchísimo con todos los papeleos, con los trámites del banco, con todo, la verdad. ¿Qué tuvisteis que hacer para conseguir la financiación? ¿no? Porque en vuestro caso pedisteis un microcrédito, ¿no? Pedimos un microcrédito, sí, a, a Microban de la Caixa. Eh, tuvimos que hacer un proyecto de empresa bastante currado. Sí, sí, <laughs> muy currado. Yo doy, fe, que yo lo estaba <laughs> supervisando. Nos ayudó el David y, bueno, con la incertidumbre también estuvimos un tiempo de <laughs> nos lo dan, no nos lo dan. El propietario nos metía un poco de prisa también. Eh, pero bueno, al final, gracias a Dios, salió todo bien y, y ahí estamos. Pudimos entrar y ya desde el primer día y con todas las ganas de de trabajar y de, y de hacerlo bien. Y estáis aquí desde el mes de julio. Estamos aquí, sí, desde mediados de julio, el 12, 15 de julio entramos. Uh -huh. mm. Jo bueno, aquí també m'agradaria també puntualitzar, no? que vull dir, és una lampisteria que sempre ha estat al barri, sempre l'ha mm. portat gent del barri i ara la continuen portant gent sí, del sí, barri, perquè continu... vosaltres ja fa 11 anys que viviu a la Trinitat. Sí, sí, nosotros llevamos aquí en la Trinidad ya 12 años aproximadamente, 11-12 años. Mm. Y ya bueno, yo me he criado aquí prácticamente y me conozco, sí, conozco, a, <laughs> conozco a, todos los chicos del barrio, todo, a todo el mundo, todo el barrio. <laughs> como, es pequeñito también no hace, <laughs> Guillermo, ah, me gusta preguntarte, ¿tu padre buscaba un lampista? ¿Tu padre tiene conocimientos de lampistería? ¿Los tienes tú? Claro, lo que pasa que eh, mi padre buscaba un lampista porque necesitaba hacer un arreglo de un lavavajillas, me parece que era, si no estoy mal para el piso de mi hermana. Que mi hermana se sacó un piso de alquiler. entonces él no podía decir, mira, voy y te lo arreglo yo, ¿me entiendes? Porque le correspondía a la propietaria. entonces la propietaria dijo, mira, pues busca, le dijo a mi hermana, busca una pista y mi padre pues dijo, bueno, ya voy yo. Y va y se encuentra con esto. Pero <laughs> los dos tenéis conocimientos de la mi padre, mi padre ha trabajado de esto siempre y, y yo, bueno, yo he estudiado lo que es electricidad y ahora estoy aquí cogiendo mm. la experiencia en el oficio y, Muy bien. y bien, la verdad. me pregunta, ¿cómo es trabajar padre e hijo? Muy bien, la verdad que... <laughs> Sí, buena pregunta. <laughs> muy, muy bien. Nos ha unido mucho, yo estoy muy contento. Y mi padre también, la verdad. Sí, os nos, lleváis, nos llevamos muy bien, muy bien. Os lleváis el trabajo a casa, los problemas de casa al trabajo. De momento no tenemos problemas. No, no sé, es, una época muy bonita y no estamos teniendo problemas. Y, el trabajo sí que nos lo llevamos a casa porque es nuestro y no, se puede dejar ahí. <laughs> la es que sí. Muy bien, y yo te quería comentar, ¿no? vosotros tuvieseis la suerte, ya teníais clientes, ¿no? Pero los primeros meses fueron complicados, ¿no? Con estos temas de papeleos, el empezar a funcionar, que la gente se acostumbre a que estéis vosotros en lugar de otra persona, eh, IRPFs, IVAs, papeles, altas, bajas, autónomos. Los primeros meses fueron un caos total. <laughs> estábamos, más perdidos, muy perdidos estábamos. Pero bueno, poquito a poco fuimos cogiéndole el truco y y también preocupados por eso, por, por, porque nos salga trabajo y que podamos hacerlo, pero bueno, iba saliendo poco a poco, poco a poco y lo íbamos notando que cada vez iba saliendo más. O sea, la mm. gente no sabía que, que, estábamos ahí aún, nos pensaban que estaba cerrado, que no estaba abierto, mm. porque el anterior dueño, o sea, ya estaba casi jubilado y ya hacía, cuando lo cogimos nosotros, hacía unos un año y pico, casi dos años que que no hacía trabajos. O sea, solo abría la tienda para que la gente la vea abierta, porque quería traspasarlo y que la coja alguien del barrio y que siga funcionando. Entonces él no hacía trabajo, solo, solo lo que hacía era vender, eh, vender ¿no? lo que tenía en tienda. No, y también hablando del propietario, ¿no? que ya lo hemos comentado varias veces, es muy bonito porque en este proceso no, no solo habéis tenido el, bueno, pues el, apoyo que os podía brindar yo en mm. y tal, sino que además el mismo propietario es el que os ha brindado apoyo y el que todavía os sigue brindando apoyo, sí. ¿no? Sí, sí, la verdad es que el hombre se ha portado muy, muy bien con nosotros. Eh, bueno, lo hablamos eso también antes de, esto, que nosotros necesitaríamos como una guía, ¿no? Porque entrábamos nuevos. Necesitamos como alguien que nos, que nos ayude a, o sea, que nos dirija un poquito. Esto se hace así, esto en, todo, en todo, vamos, en el tema de los papeleos, en el tema de la tienda. Y el hombre sí, la verdad es que ya estaba jubilado, no tenía por qué estar con nosotros, pero sí venía, nos visitaba, nos ayudaba, cómo va todo. Eh, esto es así, nos echaba un cable en todo lo que podía. Y no, incluso se ha presentado clientes, ¿no? Sí, sí, en algún momento os ha ayudado a hacer algún presupuesto. Sí, sí, nos ha presentado clientes, nos ha ayudado a hacer presupuestos, nos decía cómo se hacían las facturas, nos, o sea, nos, nos, ha, nos, ha, nos dava l'empujoncito que, nos, que nos faltava al principi. No? Mm. Eh, doncs és una mostra d'una persona emprenedora no? d'aquí dels mm. nostres barris. Sí, són dos emprenedors, són ell i el seu pare. Jo dono fe que es porten molt bé, i que es porten molt, molt bé, perquè ja els he seguit una miqueta i són els dos molt macos. Uh -huh. I jo crec que... Vale, també... Eh, com el que estàvem parlant, no? Eh, sí que és veritat que és molt fàcil eh, emprendre quan ja tens uns certs clients, quan a més tens el recolzament de l'antic propietari, no? que quan ja és una cosa que fa 40 anys que està instaurada al barri, però de totes formes eh, un canvi de propietari no sempre implica que el client continuï sent fidel. Vale? Jo crec que un gran mèrit d'ells de, dos és, per un costat, que fan molt bé la feina, i per un altre costat, aquest punt, no? que són molt amables són molt amables, són molt bona gent i la veritat és que jo amb dos o tres persones que he parlat que els hi han fet feines queden molt contents, queden molt satisfets, no? perquè moltes vegades o hi ha moltes persones que tenen la imatge aquesta del lampista de, bueno, este que me, pràcticament m'estafa, no? perquè ve aquí, em fa quatre coses i em cobra un dineral pues, no, amb ells estan molt contents. A més, el, els preus que fan són molt populars, o sigui que estan a l'abast de tothom mm. i la veritat és que tothom surt molt content. ¿no? Vosotros també l'habéis notat, sí, sí, ¿no? que los clientes repiten, os vuelven a llamar, os recomiendan a alguien, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Yo, bueno, yo noto a la gente contenta con nosotros y nosotros estamos muy contentos con la gente también. Mm. Muy sí. Pues esperemos que este proyecto pues tenga salida. También hemos de decir una cosa importante que es que tenéis un Facebook, que es la Misteria Trinidad. y al cual dos pues aquella gente que esté interesada pues, en vuestros servicios pues que se puede ah, pues, se puede vincular a este Facebook y entonces pues ya tendrá más, oportunidad de, estar con, con vosotros, ¿no? Sí. Pues Guillermo, muchísimas gracias por estar hoy en nuestro programa, també al David Campillo, que el tindrem d'aquí, bueno, cada 15 dies, i el que fem ara mateix doncs, és una petita pausa, eh, escoltem una mica de música, però atenció perquè anem a la nostra agenda de cap de setmana, així que en 5 minuts intentarem comentar-vos algunes coses que podeu fer aquests dies, eh, tant, tant avui com demà com diumenge.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 Volem comentar-vos alguns dels actes que realitzen aquests dies, aquest cap de setmana, aquí als nostres barris. Comencem parlant de ja la recta final d'aquesta desena edició del set de teatre. Continuen els tallers que durant tota aquesta setmana han format part d'aquesta desena edició de Set Teatre. De fet, aquest cap de setmana hi haurà els tallers principals d'aquesta edició, a la que us convidem a participar. A més a més, per a tots aquells que hagueu participat en alguna edició anterior de Set Teatre, teniu la possibilitat d'aprofitar el 2x1. Per només 60 euros podeu matricular a dos tallers. I a més hem de dir una cosa important, que és que aquella gent que eh, participi a qualsevol dels tallers podrà eh, avui mateix, a partir de dos quarts de nou del, del vespre, doncs eh, assistir a eh, a la representació de l'espectacle 3210 que realitza la companyia La Jarra Azul al Centre Cívic del Bon Pastor a la plaça Robert Gerard número 34. Uh, també hi ha la possibilitat de que aquest diumenge a les 7 de la tarda pugueu uh, gaudir de l'espectacle Invisibles que realitza la companyia Invisibles. Uh, aquesta, aquesta obra es realitza aquest diumenge a les 7 de la tarda, el preu són 12 euros, gratuït pels alumnes inscrits als tallers i es realitza a la nau Ivanov al carrer d'Honduras número 28. Hi han dos tallers, com us hem dit, perquè el taller A ja s'ha realitzat, ja es va acabar ahir, i ara hi han dos tallers. El taller B, que és eines per actors, manipulació d'objectes i treball físic, a càrrec de Leandro eh, Mendoza. Es tracta d'un taller intensiu d'11 hores de durada que es realitza a Can Fabra eh, tant demà com diumenge eh, doncs podeu consultar l'horari directament al, a l'Ajuntament del districte. També hi ha el taller C, que és la transformació del rostre, maquillatge i caracterització a càrrec de Cristóbal és un taller intensiu d'11 hores de durada i que eh, es realitza al Centre Cívic del Bon Pastor a la plaça del Robert Gerard, número 34, també eh, demà dissabte i diumenge. I ara anem ja directament al que és, la, el, que és el teatre, eh, perquè l'Estaquirot Teatre presenta els tres ossos al Sant Andreu Teatre. A Sant Andreu Teatre, al carrer Neopatria número 54, s'ofereix aquest mes de març la representació de l'obra Els tres ossos, a càrrec de la companyia l'Estaquirot Teatre. El, la sessió serà a dos quarts de sis de la tarda dissabte i el diumenge a les 12 del migdia i a dos quarts de sis de la tarda. És per a tots els públics, és en català i val 9 euros. Uh, doncs eh, tenim, quan ens queda un minut, ens diuen que podem aprofitar per comentar-vos que l'escola de Dulce Pegaso, a la Sagrera, us acosta la figura de Rosa Leveroni, dona de lletres. L'escola de Dulce Pegaso, al carrer Seca 2, número 2, a la segona planta, us ofereix fins al proper 15 de març, de 2 del matí a 1 de la tarda i de 3 de la tarda a 8 del vespre, l'exposició Rosa Leveroni, dona de lletres. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui, no tenim temps per res més, així que donar les gràcies a la Susana Ávila i i també al Ricardo Malabé. Ens retrobem el dilluns. Que, que passeu un bon cap de setmana. adéu Bon dia de la dona. bon dia de la... És la una.